catch me at the border, I visas in my name. If come around I all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every I get, to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my Hola, molt bon dia a tots, molt bon dia a totes. Com ja sabeu, Onda Libre s'emet tots els diumenges en directe de 12 a 2 quarts de dues a Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Hola, hola. Si ens voleu escoltar fora de l'àrea metropolitana, podeu fer-ho a través de la pàgina web de Contrabanda, www.contrabanda.org, des d'on podeu clicar per escoltar l'emissió online, l'emissió per internet. Um, Podeu escoltar-nos al llarg de la setmana... Uh, perdó, podeu escoltar-nos, sí, descarregant-vos el, el programa al llarg de la setmana al nostre blog, uh, que és www.espaialliberat.blogspot.com, on podeu descarregar-vos els programes anteriors al vostre ordinador en els enllaços que estan allà penjats. I ja no en directe, com a remissió, el dimarts a partir de les 10 del matí, també aquí a Contrabanda, doncs eh, podeu escoltar la repetició d'aquest programa que es fa en directe fins a dos quarts de dues. Podeu també enviar-nos un mail a ondalibre1917 arroba yahoo.es 1917 en números. I trucar en directe avui mateix al programa el número de telèfon 93 317 73 66. Doncs, eh, l'ho dit, estem a dia 10 de febrer i esteu a Onda Libre. Música Bé, i després d'haver fet aquesta pauseta musical llarga al programa, començarem ja a explicar una mica quins seran els continguts del dia d'avui, del dia 10 de febrer del 2008, quan són les 12 i 12 minutets del matí. El programa d'avui no comptarà amb invitats, amb convidats, sinó que anirà de posar-nos una mica el dia de quines han estat els successos i esdeveniments eh, socials i de lluites que hi han hagut els, els anteriors dies. Eh, a mi m'agradaria començar a fer un, eh, només, encara que sigui un breu esment, a l'èxit que va suposar ahir la manifestació eh, pels dos dies de descans dels companys eh, conductors de l'autobús amb una manifestació, diguem així, que, que reflectia en bona mesura tota, tot aquell malestar que té la gent eh, i que té la gent, la ciutadania de Catalunya enfront dels diferents i repetits atacs que hem patit per part del capital des de ja fa ben bé 4 o 5 anys amb tot el tema de les deslocalitzacions i els expedients de regulació de treball, els ERES i ahir l'afluència va ser realment molt bona, molt alta, molt massiva, diria jo, ja veurem en quant ho avalua l'organització i en quant ho avalia les forces eh, de repressió de l'Estat. I només doncs, dir això, que, que va ser un acte molt bonic, on la gent realment va, va, palès, fa, va fer palès al carrer la, la indignació que portem acumulat ja de tants i tants mesos endarrere. Doncs eh, només dir això, molt content i, i en general parlant-lo amb la gent també, molta felicitat i molta il·lusió per, lo, per les expectatives que s'havien obert des de, des de la mani d'ahir. A tots i a tots els que van estar-hi ahir i van participar, el, el nostre agraïment, per suposat. una sèrie de comunicats, també donarem suport a una sèrie de lluites, com poden ser les de Euskal Herria amb la recent i legalització dels partits eh, de l'esquerra Berxale. Eh, llegirem un comunicat d'endavant. Eh, també ens farem ressò de la pròxima gran manifestació, que esperem que sigui igual o amb més influència com la que va tenir ahir la, de, la dels autobuseros. bueno, els conductors d'autobús juntament amb la gent que està amb la paga de fam de amb els tres treballadors que estan ara mateix amb vaga de fam. I doncs això, eh, farem, farem un ressò, farem un recull de quins són els motius i quan és la convocatòria d'aquesta vaga en contra de la llei de privatització de l'escola pública que pretén fer el, pre, el tripartit d'esquerres o suposadament d'esquerres que encara està al govern, ja veurem després de les eleccions generals que succeeix Uh, doncs aquesta mani serà segurament pel dia 14, 14 de febrer, sí, confirmat, és el dia 14 de febrer, ja direm una mica les hores i el lloc, i per suposat un tema que, que aquí al programa doncs, hem intentat amb més o menys eh, fortuna, amb més o menys intensitat, seguir des, de, des dels seus inicis, que va ser el tema de l'expedient de regulació de SEAT, que ja porta uns dos, dos anys llargs eh, arrossegant-se per eh, els passadissos dels sindicats eh, eh, majoritaris allà a l'empresa i per, la, per les pròpies despatxos de l'administració de l'empresa eh, doncs de la forma més lamentable i repressiva que pot haver tingut cap a, cap a la classe treballadora allà a la fàbrica SEAT doncs, intentant fer-nos ressò de, de quines han sigut les lluites que han portat a terme eh, per tombar aquest expedient de regulació totalment injust, indiscriminat, eh, bueno, indiscriminat, quasi <laughs> molt selectiu també, no?, a la vegada, eh, que hem intentat portar des del programa, ja sabeu, per tots aquells que siguin oients regulars, eh, aquí han vingut uh, precisament un dels propis companys que ara mateix està en vaga de fam, que és el Diosdado Toledano, però també han vingut fins i tot sensibilitats eh, sindicals diferents, com pot ser CGT, fins i tot signants de l'expedient de regulació, com el sector crític de comissions obreres, eh, també gent de la xarxa contra els tancaments i la precarietat, bueno, es pot escoltar perfectament qualsevol qualsevol d'aquests programes al blog que hem dit que és www.espaialliberat.blogspot.com doncs allà se'ls poden descarregar perquè existeixen els enllaços a aquells programes doncs, eh, on ve explicar tota aquella problemàtica que ara mateix no hi abundarem ja sabem que hi ha per internet o per la, per la pròpia premsa doncs han, han anat sortint i crec que és un tema ja suficientment explicat així tot, doncs, eh, estem a la situació que estem, que és que no s'han complert els acords de l'empresa, eh, els propis acords que va signar com a vinculants de tota aquella gent que si eh, si acollís a l'opció A d'acomiadament que obligava l'empresa a la seva readmissió una vegada passat els plans de dos anys després de l'ERE, o sigui, tindrien que haver-lo reingressat ara el passat desembre, i bueno, estem a febrer i encara queden eh, més de 60 companys per reingressar, incloent-hi els 33 que van, eh, els 33 treballadors que van optar per la tutela judicial per eh, impugnar el seu, el seu acomiadament i que han aconseguit una sentència favorable, o sigui, una sentència de nulitat de l'acomiadament i que aquests no, també són inclosos en aquests 66 que no han sigut cridats a l'empresa, amb la qual cosa doncs, es, fa, es fa evident quina és la voluntat de la, de, de la Volkswagen, no? quina és la voluntat doncs, eh, conculca drets bàsics del suposat estet, estat de dret burgès, que és poder recórrer la tutela judicial en, en, quan tu creus com a treballador i com a ciutadà que t'han vulnerat uns drets, no? A part de que també hi ha discriminació de sexe cap a dones, també, evidentment, cap a afiliats i, bueno, etc. Vull dir, tot, eh, tot l'espectacle que està donant aquesta empresa és eh, del capitalisme més eh, repressiu, més reaccionari, més eh, enquistat en postures que, que creiem ja totalment superades de, de confrontació amb el, amb el treball i també, evidentment, al darrere i servir-li com, a, com a cobertura legal evidenciant la seva, la seva postura real de classe que tenen els polítics en aquest país, doncs el tripartit i tota l'administració, amb, la, amb la consellera de Treball al capdavant, la senyoreta Marcerna, que que evidentment no, no ha pressionat en cap sentit l'empresa perquè aquests treballadors puguin ser, puguin ser readmesos. Tota aquesta situació ha forçat a que els treballadors, eh, en concret eh, tres treballadors, doncs, hagin decidit el passat dia 4 de febrer, a les 12 hores, eh, tirar endavant una vaga de fam per aconseguir la plena readmissió de tots els companys que, que queden per entrar a fàbrica. A les situacions que ja hem dit, no? Vull dir, quan <laughs> d'alguna forma obligant a l'empresa en contra d'ella mateixa que compleixi els acords que ella mateixa va signar. Doncs aquests companys han començat la seva vaga de fam, ja estem al... Si no faig mals càlculs, un, dos, tres, quatre, cinc, sis, el setè dia de vaga de fam és el que ja es comptabilitza avui, dia 10 de febrer. El que anem a escoltar primer, després d'aquesta llarga introducció, d'aquesta llarga explicació, és el, és la roda de premsa que van oferir el mateix dia 4 de febrer, quan al matí, cap a les 11 o així més o menys, eh, es van convocar, es van concentrar uns 40 treballadors i els 3 treballadors que iniciarien la vaga de fam amb la seva autocaravana, que els hi serviria per portar-los després davant de les portes de, de la SEAT a Martorell, que és on estan la, les, eh, les oficines de la Volkswagen, doncs es van concentrar davant de la Conselleria de Treball per fer una roda de premsa i explicar els motius que els portaven a, que els portaven a iniciar aquesta vaga de fam. El que anem a fer ara és a escoltar un extracte de, de quines van ser les declaracions que van fer els companys just abans de començar aquesta vaga de fam el dia 4 de febrer. La, huelga de hambre. un poco vamos a permitir que la empresa excluya, discrimine a 66 trabajadores y trabajadoras. Además, sabemos de buena tinta, porque la empresa lo ha hecho llegar a los sindicatos mayoritarios, que Particularmente la empresa quiere excluir, quiere discriminar a aquellos trabajadores que habían demandado y habían tenido sentencia desestimatoria. Pensamos que sería muy grave, porque sería atentar a las bases del Estado de Derecho, que por ejercer el derecho constitucional a defenderse, a recurrir a la justicia, la empresa penalice a esos trabajadores excluyéndoles del reingreso. Sabemos también, es público y notorio, que la empresa necesita personal para trabajar. Ha comunicado a través de InfoJob que abre las puertas a cerca de 100-150 trabajadores para contratarlos. Es inexplicable, a menos que haya una voluntad represiva, discriminatoria, que la empresa, con el volumen de trabajadores que quedan pendientes del ingreso, se niegue a ello. ¿eh? Pensamos que esta batalla se puede ganar. A lo largo de dos años, la lucha ha servido para forzar que la empresa, al menos una parte, casi la, mitad de los despedidos, hayan podido reingresar. Pero vamos a intentar terminar la batalla bien, por tanto, con todos los compañeros dentro que han manifestado su voluntad de reingresos. Por eso que estamos en huelga de hambre. Es la empresa la que tiene la, la última palabra para que no sigamos en huelga de hambre, que es el reingreso porque hemos hecho también la, convocatoria de rueda de prensa aquí. No es casualidad, el expediente tuvo varias partes de responsables. Y una parte muy importante es la administración, en este caso, el Departamento de Treval, que autorizó en su día un expediente que luego se ha podido ver que ha sido un escándalo, que ha sido un fraude. Basta ver que al año siguiente la empresa contrataba, hacía 700 nuevos contratos. Una cosa completamente absurda y lógica, despedir 660 para luego contratar 700. Tiene su responsabilidad. Durante este tiempo hemos hablado con la directora de Relaciones Laborales, señora Mar Serna, antes de ser consellera. Ella personalmente nos dijo que entrarían todos. Lo cierto es que no es así, que nos hemos dirigido al nuevo director, que les hemos enviado un burafax el pasado día 29 donde le pedíamos que actuasen para exigir la empresa los reingresos de, los compañeros y compañeras que faltan. Le hemos solicitado también que gestione una reunión con la consejera de Trabajo, señora Marserna, y todavía no tenemos respuesta. Esperemos que en los próximos días, pues por lo menos, se sensibilicen con la huelga de hambre, bajen del pedestal al suelo, se acerquen a los ciudadanos. Los trabajadores somos ciudadanos, tenemos sus derechos, ellos tienen que tutelarlos, la administración tiene que tutelarlos, tiene que protegerlos y esperamos que en breve nos puedan recibir y sobre todo que puedan exigir a la empresa el reingreso. ¿Tiene la Administración instrumentos suficientes para ello? Todos sabemos que la Administración subvenciona con cuantioso dinero de las arcas públicas de Cataluña a la multinacional SEA Volkswagen empresa, por tanto, la Administración tiene recursos, medios de presión para obligar a la empresa a que reingrese a todos los despedidos y un conflicto tan largo termine por fin de modo justo ¿eh? para todos los trabajadores y trabajadoras que hemos padecido una situación que desde luego como comprenderéis pues, pues es muy dolorosa y sobre todo de angustia a nuestras familias. Bueno, nada más y llamaros a la solidaridad en, los próximos eh, días para que cuando antes, cuando antes consigamos el reingreso de todos y todas. Muchas gracias a todos. Secretario General de la Federación del Metal de Cataluña de la CGT, CEMEC CGT. Deciros, deciros que como sindicato eh, tenemos que informar, como ha dicho el compañero Diosdado, que después de todo un proceso judicial larguísimo de más de dos años, los compañeros y compañeras que han conseguido un nulo, pero también quienes han conseguido un improcedente, más de 30 improcedentes también, prueban que este expediente de regulación de empleo de SEAT ha sido lo más vergonzoso que ha vivido la plantilla de SEAT en los últimos años. Ahora, al final de este expediente de regulación de empleo, hemos tenido que usar también como sindicato dentro de la fábrica, la convocatoria de una huelga para el próximo miércoles, para pasado mañana, de entrada de una hora y 40 minutos, donde vamos a plantear a una plantilla que recogió 6.403 firmas, la mayor recogida de firmas de la historia de SEAT, para que con la movilización, con esta hora 40 minutos de paro, consigamos que la empresa modifique la actitud no solamente cerrada, sino antidemocrática. Como ha dicho antes el compañero, la empresa está intentando castigar a aquellas personas que ejerciendo el derecho a la tutela judicial efectiva han denunciado lo que se ha confirmado que es un fraude, como se ha demostrado con los 33 casos nulos y los 30 casos de improcedencia. Por tanto, lo que vamos a hacer la CGT desde dentro de la fábrica es seguir exigiendo que todos y cada uno de los compañeros afectados por el ERE e puedan entrar a trabajar. Y vamos a seguir llamando también al resto de sindicatos a que entiendan que la solidaridad hoy, con los 15, con los 20, con los 60 compañeros que hoy todavía la empresa no ha dicho que entren a trabajar, es la mejor manera de conseguir que en la historia de SEAT no vuelva a ocurrir una situación tan desagradable y tan canallesca como lo que significó el expediente de regulación de empleo. Y también seguimos llamando a la Administración de la Generalitat a que se deje de palabrería y que acometa realmente una solución definitiva para los compañeros y compañeras del ERE, porque es también su responsabilidad, ya que aceptó y dio el visto bueno a un acuerdo que contemplaba la readmisión de todo el mundo, y que como bien nos están repartiendo los compañeros de CGT, hemos podido constatar que a pesar de que durante dos años han entrado casi mil personas nuevas en la SEAT, no ha hecho nada la Administración por hacer cumplir a la empresa el que todos y cada uno de los compañeros y compañeras que estaban afectados por el ERE e entraran a trabajar. Y por último, no solamente van a tener la solidaridad estos compañeros en la fábrica de Sea, también una multitud de organizaciones sociales, sindicales y políticas de Cataluña, la Xarxa contra el de Empresas, los compañeros de la IAC, la CGT por supuesto, y otras organizaciones que están apoyando esta lucha, van a participar tanto de esta huelga de hambre en apoyo de estos compañeros, como también en la manifestación del próximo día 9 de febrero, donde nos vamos a unir a los compañeros de autobuses para salir a la calle y para decirle a la Administración que es su obligación dar respuesta a los problemas que tenemos los trabajadores y trabajadoras en Cataluña. Por eso os llamamos a los medios a que participéis también del seguimiento de esta huelga de hambre indefinida y de la lucha que van a llevar conjuntamente con todas las organizaciones. Si ellos se preocupan por nuestra salud, lo mejor que pueden hacer es obligar a la empresa a que nos, reingrese. ¿eh? Habéis empezado esta medianoche, ¿no? Sí, sí, desde cero horas de hoy. ¿Qué se os permite consumir? No, vamos a, vamos a tomar agua con, las sales minerales, minerales suficientes pues, para que podamos aguantar, ¿no? Solo eso. ¿eh? Agua pues mineralizada, como la anterior vez, ¿eh? lo que nos, nos aconsejaron los médicos y la gente que tiene experiencia en esto. ¿Tenéis confianza que esto servirá? O sea, realmente si, una huelga de hambre. Si no tuviésemos confianza, no la, no la empezábamos. Somos conscientes, lo vivimos, ¿eh? cuando empezó a hablarse de los primeros reingresos que se anticipaban, después de la lucha, de que hicimos manifestaciones, que hicimos un full monty en la Plaza San Jaime, si os acordáis, de muchas más cosas, eso forzó un compromiso de la empresa de un reingreso parcial, antes incluso de la fecha. Sin embargo, quedó paralizado hicimos la huelga de hambre de los tres días cuando nos metimos en, la Universidad de Barcelona y sirvió para que desbloqueasen, fue evidente. Decir, a partir se movieron todos, la empresa, los sindicatos mayoritarios y se desbloqueó. Por tanto, partimos ya de una experiencia de que eso es posible. Lo vamos a intentar. Es que eh, tenéis que entenderlo. decir, después de estar dos años juntos, codo con codo, tantos compañeros, mm, no vamos a permitir que nadie, nadie quede en la calle de los que además más han estado en, la lucha. Además, compañeros que tienen situaciones personales muy, muy delicadas porque no tienen posibilidad de, de reingreso por sus enfermedades, porque son disminuidos graves, no lo vamos a permitir. Iremos hasta donde podamos. Es, fundamental que vosotros colaboréis haciendo un seguimiento de toda la huelga, porque sabéis que vivimos en un mundo que lo que no sale en los medios no existe. Por tanto, la presión que los compañeros van a hacer a la dirección de la empresa tiene que ser vista por la ciudadanía, porque si no queda como si no existiera. Aunque os, pedimos vuestro apoyo en esta. Pero, pero daros las gracias anticipadamente porque a lo largo de este conflicto la verdad es que los medios os habéis portado en general muy bien. ¿eh? La verdad es que esperemos que eso se mantenga ahora. Sé que son circunstancias más complicadas porque hay el 9 de marzo las elecciones, pero también una oportunidad, ahora que los políticos tienen que ganarse el voto, que dar alguna explicación y en su mano está también el que esto se pueda resolver. ¿Creéis que esta no readmisión alimenta un poco la teoría de que el expediente sea buscaba indirectamente ir a por uno de los tres sindicatos de sea? Evidentemente, pero no solo a un sindicato. ¿eh? La, empresa, la empresa en la lista puso a muchos trabajadores combativos de otros sindicatos fue por CGT, pero además represalió a trabajadores de otros sindicatos. ¿eh? Eso también hay que decirlo. Pero además también a disminuidos físicos. hizo una limpieza, una limpieza que recuerda a la época de épocas anteriores. ¿eh? Y el tema de las mujeres. que fue el primer escándalo, que yo creo que eso además debilitó la, posición de la empresa, yo creo que eso sacó a la luz el escándalo de, este expediente, y es que en la lista de despedidos estuviesen pues, compañeras embarazadas. ¿eh? tuvieron que reingresarlas porque el escándalo fue mayúsculo, pero yo creo que eso refleja muy bien la actitud de la empresa de poner en la lista los que son conflictivos porque son porque reivindican sus derechos y aquellos que la empresa piensa que son menos disponibles ¿eh? para sus objetivos de producción, mujeres y disminuidos físicos. El tema es muy grave. Pensar que a lo largo de este tiempo, por ejemplo, compañeros disminuidos que tenían pensión total, ¿eh? tuvieron una absoluta o sea, la empresa puso en, la lista de despidos a compañeros con, uno tenía un tumor mm, en, el, cerebro y otro una chica que tenía un problema mental muy grave. y sabiendo que con esa medida lo que agudizaba es sus enfermedades, al punto que la propia, la, seguridad social eh, les concedió a lo largo de, esos meses, estando ya despedidos, les concedió la absoluta. Con lo cual yo creo que más inhumanidad en la posición de la empresa, pues que, que baje alguien y lo vea, ¿no? Vinga, vinga, ànimo. Bé, doncs ja, ja hem escoltat quines van ser les declaracions de roda de premsa que van fer els companys el passat dia 4 de febrer. Estem a dia 10 de febrer. Porten 7 dies en vaga de fam i encara no hi ha hagut cap readmissió per part de l'empresa. Jo no sé què estan esperant, si que realment hi hagin conseqüències de greus físiques per a aquests companys que ara mateix estan en lluita, si no tenim ja en compte el que ells mateixos deien, de totes les conseqüències personals i familiars que ja porten arrossegant més de dos anys totes les famílies que es van veure afectades per aquell expedient de regulació de l'any 2005 recordem, 660 acomiadats i que ara mateix encara queden més de 60 treballadors que per dret ja podrien estar treballant i que l'empresa no vol. Per posar-vos en contacte i donar el vostre recolzament als vaguistes, podeu fer-ho a través de dos correus electrònics, que és eh, ambreseat arroba vodafone.es e amb dos Hs o diostole arroba diostole.jastel.es. E també a la pàgina web a www.moviments.net despedidos se, eh, barra despedidos seat. Allà també doncs, podreu fer el seguiment dels suports i els comunicats que van emetent els companys i consultar un altre cop aquests mails que us he dit, que eh, bueno, ja entenc que potser ho he dit massa de pressa. Evidentment també ho penjarem al nostre blog, Uh, també podreu trobar aquestes direccions per poder donar suport als companys en vaga de fam. Des d'aquí només ens resta solidaritzar-nos completament amb la seva lluita i demanar el reingrés de tots els acomiadats de SEAT. Anem amb una pausa musical i continuem a Onda Libre a Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. KRS-One coming through, Big Zack, Last Emperor. Ha ha! That's the sound of EMS. Ha ha! Last Emperor KRS. Ha ha! Big Zach, you know the rest. Now we gonna come down like this now. Hold tight, all crew. Listen. This voice shatters the calm of the day like an alarm. So wake up, batter you, and take up arms. Cause more is necessary than vocabulary war. Cause a toxic rock imports hitting on your door. CIA, I see you later. Cause your time is coming soon. i cappuccino and your dog day afternoons. Attica, Attica, drunk agents, you bring your statica. My alphabet will slash and they can flip you. Automatica, dramatic, like Ali Shaheed Muhammad brought the vibes. I bring the sun at red dawn upon the thoughts of France on. So stand in attention, devil dirt. You never survive choosing sides against the wretched of the earth. The infiltrator, child intoxicator, people incarcerator, liberation movement you clock, pushing rocks and it fail. We got brothers trooping subways like the Ho Chi Minh Trail. We got the truth at it. Last emperor KRS in history manifested. Tomorrow the next lesson. You claim I'm selling crack, but you be doing that. They got a network for the toxic rock. You claim I'm selling crack, but you be doing that. So get that flashlight out of my running Free market capitalism and technology expands. The third world's fertile soil becomes a desert wasteland. So it takes fans to demand the government provide answers. When Lady Liberty has me bewitched like Samantha, and poverty is one of the most malignant forms of cancer. To all my black magic romances and acid rain dancers, develop close ties like Jerry Seinfeld and George Costanza. We fear no man and throw jams that attack counterintelligence programs. Exciting like the epic adventures of Conan. I colonize minds like Zaire by the Belgians. Now what the hell is the problem with this system and what it sells us. I bring ancient relics like Wyclef did the Zealots. I saw an iron curtain called hip hop and got it open like Boris Yeltsin. Whirlwind, tornadoes in the rainforest if you say so. KRS and the last of a roar like the Green Hornet and Kato. Zach De La Roca brings the enraged flow. But all three drop science and become the most powerful alliance since NATO. NATO. Yes, I on selling crap. But you be doing that. is you be doing that? You know the cops, they got a network for the toxic rock. But you be doing that. So get that flashlight out of my face. You claim I'm selling crack, but you be doing that. The last emperor KRS-One and Big Sack. Need I say the CIA be criminals in action? Cocaine, crack, unpacking, high surveillance tracking. Prominent blacks and whites giving orders for mass slaughters. I want all my daughters to be like Maxine Waters. When they flooded the streets with crack cocaine, I was like Noah. Now they lower, cause the whole Cold War is over. Communism fell to the dollars you were grabbing it. Only assault and battering in the name of intelligence gathering. Now it's karma you battling or losing fight. I choose the mic to recite, ignite light in the night. I, we should be need him. President Clinton should delete him. It's not hard. The CIA simply has no more job. Oh my God, it's mother. You can fix this. We rock over mixes, not six six sixes. Yo, this is the message to all that can hear it. If you got secret information, now's the time to share it. Call your congresswoman, your senator, your mayor. It's time for all the scholars to unite with all the players. Rearrange and see, times are definitely changing, G. They used to tap the phone, now they tapping while you paging me. It's crazy, B. Yet it's plain to see who who the enemy? Who's left? The NRA? The ATF? The AMA? Okay, okay. It's all irrelevant, cause in the new millennium, there'll be no central intelligence. Uh, yeah, uh, yeah, throw your hands up. You know what? anem a continuar el programa i el que farem serà llegir un comunicat de la gent d'endavant, de l'Organització Socialista d'Alliberament Nacional, que volen donar el seu suport i solidaritat amb Acció Nacionalista Basca i el Partit Comunista de les Terres Basques, eh, que han estat il·legalitzats el eh, Ferrer, em sembla que el divendres el, eh, els va il·legalitzar que el senyor, el superjuez, el Garzón. Llegirem ara aquest comunicat de solidaritat amb Acció Nacionalista i el Partit Comunista Terres Basques que va ser més per endavant el dia 9 de febrer del 2008. Eh, I diu així, un cop més podem veure com l'estat espanyol vulnera els drets civils i polítics de gran part de la població basca amb la suspensió d'activitats de les formacions de l'esquerra independentista basca, ANV i EH, que és el les sigles en euskera de Partit Comunista de les Terres Basques, per part de l'Audiència eh, Nacional Espanyola i la prohibició de participar a les eleccions del 9 de març per part del Tribunal Suprem. Des d'endavant volem denunciar aquest atac a les llibertats més elementals i mostrar la nostra solidaritat internacionalista amb l'esquerra Berchale. Després del judici 1898, d'aquest macrojudici on més de 40 militants polítics i socials han estat empresonats per formar part del moviment popular basc, Ara, el jutge Baltasar Garzón de l'Audiència Nacional Espanyola, veritable tribunal d'excepció per a la persecució política, sota els auspicis del govern del PSOE i la cobertura propagandística dels mitjans de comunicació, ha suspès les activitats de les formacions polítiques d'aquests dos partits, fent el primer pas per a il·legalitzar-les. Igualment, el Tribunal Suprem ha impedit que es puguin presentar les eleccions del 9 de març, tot i que no ha ordenat la dissolució dels seus grups a la Cambra Autonòmica Basca ni als nombrosos consistoris del País Basc on tenen representació. Amb aquestes decisions, l'estat espanyol torna a mostrar la seva veritable cara, la d'un estat capaç de qualsevol cosa per impedir el projecte polític de l'esquerra independentista de vulnerar els drets civils i polítics del poble basc per impulsar qualsevol preu al seu projecte polític espanyol per sobre de la voluntat popular. Un estat on el sistema judicial està a les ordres del govern i compleix les seves amenaces. El partit del govern, el PSOE, ha mostrat també el seu caràcter antidemocràtic, esperant obtenir rèdits electorals d'una actuació com aquesta. Amb aquesta aposta, doncs, el PSOE no fa més que tancar vies a una solució política i democràtica i allargar el conflicte. you. La resolució del conflicte entre el poble basc i l'estat espanyol no se solucionarà ni per la repressió ni per l'intent de l'estat d'assimilar o aniquilar totes aquelles opcions que qüestionen l'ordre establert. La dissolució es basa en avançar cap a una veritable democràcia, on totes les opcions polítiques es puguin realitzar en ple dret i en igualtat de condicions, on el dret a decidir correspongui a la ciutadania. Sense afrontar això, el conflicte seguirà existint i cada cop s'aguditzarà més. Des d'endavant volem manifestar una vegada més la nostra total solidaritat amb l'esquerra versale. Si l'estat espanyol només entén la violència i la repressió com a resposta, nosaltres seguirem donant la nostra escalfor i la nostra solidaritat. Dissabte 9 de febrer de 2008, endavant, Organització Socialista d'Alliberament Nacional. I des del programa l'únic que podem dir és que hi estem plenament d'acord en el contingut de fons del, del comunicat i condemnem completament a eh, el que pot ser la il·legalització de solucions polítiques, de solucions de diàleg, solucions democràtiques en últim terme per eh, poder solucionar el conflicte de lluita armada, el conflicte basc. Gora Euskal Herria, Gora JK. Bé, i continuem el programa en aquella part que dèiem que tractaríem sobre la llei contra l'ensenyament públic per la privatització, que és eh, la resposta que es donarà per part dels sindicats de monetaris, en aquest cas, bueno, bastant sorprenent perquè per fi sembla que tota, tota la representació sindical dels treballadors, en concret en el sector de l'ensenyament, es posarà d'acord per impugnar aquesta llei el pròxim dia 14 de febrer al matí. El que anem a llegir són les bases que el díptic, que ha elaborat la que és un dels sindicats convocants, eh, on explica per què ens hem de manifestar tots i totes el pròxim dia 14 en contra d'aquesta llei que vol privatitzar l'escola pública. Mm -hmm. Bé, doncs el que hem dit. Farem primer aquesta lectura del díptic elaborat per el sindicat USTEC i després eh, llegirem el comunicat conjunt que han signat tots els sindicats eh, eh conjunt, eh, tots els sindicats de l'ensenyament eh, de forma conjunta per aquesta convocatòria de vaga del dia 14 de febrer. Doncs, si us sembla, anem a explicar, eh, gràcies als companys d'USTEC i al díptic que ells han elaborat, eh, quines són les conseqüències d'aquesta llei que pretén aprovar-se, el qual s'hi ha presentat un esborrany, el, el conseller de Treball, el germà del, del Maragall, l'Ernest Maragall, doncs aquest senyor que, que bueno, el primer que s'hauria de dir és que no té ni idea d'ensenyament de, perquè ell no és mestre ni ha sigut mestre mai a la vida, simplement l'han posat allà eh, des d'un perfil purament burocràtic o tecnocràtic perquè dugui a terme aquella reforma sense que li tremoli, sense que li tremoli la mà. Doncs aquest senyor, segur, home, evidentment en connivència amb totes les empreses i privades i amb tot aquell capital que es vol ficar a l'ensenyament públic, un, de, un dels pocs pilars que encara queden fora del mercat i de l'especulació del mercat eh, en el que abans es deia com a estat del benestar, eh, és un dels pilars que per ara, juntament amb la sanitat, en bona, en bona mesura, tot i que també ha sigut afectada per deslocalitzar... Eh, com es diu això? Externalitzacions, no?, eh, fora de l'empresa, també l'escola pública, però bueno, diguem així que el seu funcionament bàsic, tant l'educació com com la sanitat ara per ara està de titularitat i de gestió pública. Doncs aquesta llei pretén trencar aquestes regles de joc, aquest model d'estat de, de social i estat de benestar que ha sigut el que ha imperat des de ben bé quasi uns 20, 25 anys, no? Podem parlar quasi des de la transició. Doncs, eh, Uh, més o menys el, anem això a llegir quins són els punts eh, més conflictius eh, que més uh, prioritzen uh, l'entrada del mercat de la privatització dins de l'escola pública. El tràmit que seguirà la llei és una proposta que primera fe, primerament ha fet el conseller per eh, dur a terme aquesta llei d'educació catalana eh, i que sigui posteriorment debatuda en el Parlament i aprovada si aconsegueixen la, la majoria per tirar-la endavant. Per la vostè, com dèiem, aquesta proposta de llei aposta per un model d'escola-empresa i suposa un atac frontal a el que ha sigut fins ara el model d'ensenyament públic i les condicions de treball dels, dels professors, les condicions de treball del professorat. Um, la proposta doncs, s'ha doncs, de, de, de veure que és un, que és un atac contra, contra el compromís que s'ha sigut fins ara socialment a, a favor de l'ensenyament públic i es fa aquesta convocatòria a tots el professorat, però també als alumnes i a tota aquella ciutadania que cregui que es veurà afectada per eh, l'articulat o, o el que ja s'esbossa o es comença a alborar en, en la proposta de llei del conseller. Diguem que, per ser molts breus i molt esquemàtics, eh, el que fa aquesta llei és atorgar a les direccions responsabilitats pròpies d'un empresari, les direccions de les escoles. La estratificació i jerarquització de les funcions i els càrrecs eh, pedagògics eh, buida de contingut i de poder, de decisió, les reunions col·lectives i els equips docents, el que abans havia sigut una autogestió dels treballadors dins de l'escola, però atenent sempre la titularitat pública en últim terme de l'educació i dels mitjans per, eh, per implementar els programes d'educació, doncs ara mateix eh, ho deixarà tot en mans d'una direcció que tindrà que respondre o a, a interessos privats o, o tindrà que buscar la financiació fora de l'escola. Si no, si no és que fins i tot el director a, eh, hagi sigut nomenat per l'empresa que inverteix en aquella escola. Permet que les direccions puguin seleccionar tot el professorat, cosa que ara mateix un director d'escola això no podia fer-ho. Flexibilitza les destinacions definitives al centre en introduir el concepte d'escripció definitiva a zona, eh, fa possible que les direccions de les escoles determinen la mobilitat geogràfica i funcional del professorat tant dins com fora del centre i, per tant, el que està introduint és una individualització de les condicions de treball en detriment de lo que havien sigut fins ara les negociacions col·lectives que es podien fer en base a que les condicions de treball eren més o menys les mateixes per tot, per tot el professorat. Doncs llavors aquesta llei el que està fent és presentar un model també d'avaluació lligat a la incentivació retributiva i la promoció eh, dins del, dels professorats, cosa que lligada al model d'avaluació externa que planteja, com poden ser el, els informes PISA aquests, no? que, que són informes duts a terme per la patronal o, o financiats per la, per la patronal a nivell europeu, i que ens fan, d'alguna forma, comencen a ser ja vinculants per les administracions públiques, doncs, com dèiem, si aquest model d'avaluació el lliguem al, al model d'avaluació externa, que depèn exclusivament dels resultats escurals, doncs el que es farà és possible la creació d'un rànquing de centres, o sigui, aquells centres que millors no t'estreguin, que serà determinant a l'hora de rebre la dotació de recursos. Vol dir que aquells centres on per, aquells, eh, per aquests avaluadors, eh, per aquests eh, paràmetres d'avaluació, com pot ser l'informe PISA, que més bons resultats treguin, seran els que, els que més calés rebran, amb la qual cosa el que s'estarà fent és jerarquitzar i, i veure que hi ha escoles de primera i de segona classe. A més, estimula l'autofinançament dels centres públics, fet que afavorirà la desigualtat i fomentarà la competitivitat entre centres. Això suposarà, suposarà que hi hagi un professorat que realitzi la mateixa tasca docent, però que tingui condicions de treball diferents, que afectaran les seves jubilacions, les seves cotitzacions a la Seguretat Social, etc etc. Just don't keep breaking my heart més a més, aquesta llei el que està fent és carregar-se el model d'escola pública, laica, catalana, democràtica, participativa i coeducativa, per la qual durant la transició econòmica, per, perdó, per, per la qual durant la transició democràtica va lluitar la, la comunitat educativa progressista del, del nostre país. Per totes aquestes raons, el que, el que hem de fer és no permetre que aquesta llei empitjori les, les condicions de treball del professorat que dona, que dona classes als nostres nens, als nostres fills, i que això tampoc vagi en detriment de, de la pròpia situació dels nens i les nenes que van a escola. Només podem posar un exemple. Si, si el que a la direcció del centre el que tendirà o anirà és a, a buscar minimitzar els costos i maximitzar els guanys, ara per ara s'estan donant casos ja en què això afecta, per exemple, els menjadors escolars, on els nens eh, reben menjar deficient, a punt de caducar, bueno, etc etc. Es, podria, es podria fins i tot portar aquí algú de l'USTEC o algun professor que, que conegués una mica la casuística de, de diferents centres que ens podrien dir centres en concret on aquestes, eh, aquestes polítiques de privatització i d'introducció del mercat a l'escola doncs afecta, afecten el dia a dia i a la vida quotidiana i fins i tot en l'alimentació dels nens i les nenes a l'escola. I'm tired of playing this game I've suffered just enough pain Anem amb una petita pausa musical i després llegim el comunicat conjunt de tots els sindicats convocants i direm les dates i els llocs on podreu assistir a les manifestacions aquest pròxim dia 14 de febrer. Recordeu, esteu escoltant Onda Libre a Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona tots els diumenges en directe de 12 a dos quarts de dues podreu tornar a escoltar-nos en repetició el dimarts a partir de les 10 del matí i enviar-nos un mail al llarg de la setmana a Onda Libre 1917 arroba yahoo.es 1917 en números. coffee shop now. Careta, en directa. A ver si podem pasar al compañero. Hola. Hola, salud, buenos días, compañero. ¿Qué tal, compañero? bueno, muy bien. ¿Estuviste ayer, lo primero de todo, estuviste en la manifestación ayer o qué? Ah, sí, sí, estuvo muy bien. Y me gustaron un par de actuaciones las personas que hablaron. Mm. Sobre todo, eh, le escuché, le vi la cara, pero no lo conozco, pero bueno, eso me da lo mismo. Hablo como trabajador de MB y al mismo tiempo, como sindicalista, me gustó mucho, no se desmarcó, él estaba en contra de cualquier tipo de siglas, al menos lo que de boquita para afuera, luego mm. de boquita para adentro, para su corazón, sabrá lo que sienta, pero eso a mí me, me importa mucho, a mí lo que me interesa es que cuando hayan problemas laborales a nivel sindical, nos dejemos de tantas siglas que si este, que si el otro, que si el otro. Pero hubo ilusión, ¿no? Yo, yo vi un gente, la verdad es que sí. A mí me gustó mucho, ¿eh? Y sobre mm. todo esa declaración de esa persona. Y, otro, y otra de las personas que habló también, estaba aquí más cerca de donde está el lado donde están los mozos de escuadra y está el otro lado donde están los, la policía urbana. Mm. La de este lado, allí esas dos personas me gustó mucho como hablaron. Que sí, esa gente pusieron a dos personas y sobre todo eso que dijo, dejémonos de siglas y, y que no queremos que en el mundo laboral y sindical y en los sindicatos sean tan cómplices eh, como esos dos sindicatos mayoritarios, que es comisiones y, comisiones y UGT, y no a nivel de base, ¿eh? yo hablo a nivel de estructura de sindicatos, y eso es lo que dio esa persona que mm, habló. Y yo creo que diría, no sé si estaréis de acuerdo, que el saldo de la manera ayer fue súper positivo, de verdad. Una afluencia bestial, o sea, y mucha coherencia por un par de oradores que hablaron de ellos y la organización estuvo muy bien, fue todo muy correcto y sobre todo lo que lo que se, se le ha, se le ha puesto a la clase política catalana y sobre todo que hay tres partidos de izquierda muy bien definidos, hmm. eh, eh, empezando lo mismo me da, lo mismo peso para izquierda republicana, lo que es el tripartito, eh, PSC, Partido Socialista de Cataluña Catalán, y PSU, Partido Socialista Unificado de Cataluña. Bueno, este no, este no está en el, en tripartito, está el heredero de estos que fue el v eh, el Iniciativa para Cataluña Verde, el Saura. Sí, sí, bueno. Mm. Bueno, llámales. Eh, tienen otro nombre, eh, pero bueno, no está el PSU. PSU que sí, ya, lo sé, iniciativa, iniciativa Cataluña. Dime, eh, compañero, eh. la llamada era para comentar algo del programa. ¿Querías hacer una aportación de algo que, no, no hubiéramos dicho? Principalmente era saludarte. Ah, pues muchas gracias. Que me gusta mucho tu broma, como lo lleva, la musiqueta que pones también. <laughs> Ahora estoy así <laughs> en la quichapusilla, en la bicicleta y sobre todo también eh, poner un poquito el dedo en la llaga de lo que estabas diciendo de la, de la reforma que viene en la, enseñanza primaria. Ay, en la enseñanza. es que parece que no, no, palo tras palo, ¿eh? sí, sí, eh, ya lo intentaron, que no sé ahora eh, lo que concierne a la universitaria. En estos momentos no lo sé, porque yo por circunstancias pues no sé Sí, aquello de la low, la low, la low, sí, sí. Sí, sí, de la low. ahí, eh, intentaron de lo mismo y ahora lo, primero empezaron por allí y ah, lo han dejado, a ah, que parece ser que ha quedado un poco parado porque salió mucha opinión pública en contra, muchas manifestaciones de, personas universitarias, compañeras y compañeros, y parece mm. ser que la administración o el Estado español o catalán que más da, eh, son todos cómplices. Lo mismo da, cuando empiezan las reformas, empiezan a mejor por una región y luego acaban eh, haciendo la estatal. Eso está clarísimo. Mm. La clase política y económica no van a hacer una reforma educativa eh, desmejorando la enseñanza pública a nivel eh, de estudiantes o a nivel de primaria eh, en la comunidad y luego no van a seguir la otra. Ya dices, de Frank mm. que cuando veas tú las barbas del, del vecino cortar, con pues las tuyas de mojar, que te caen las tuyas. Ya veremos, a ver, el, a ver, ahora todo está en un, por ahora está en una propuesta que se quiere llevar al Parlamento y bueno, yo creo que están un poco a la expectativa de primero, de, la reacción que haya de la gente. Eh, esa es la clave, eso y, lo que, y luego también las elecciones, ¿eh? yo creo que están esperando a que pasen las elecciones para ver si bueno, lo pueden este tirar adelante o no. Este año parece que después de las elecciones, me parece que van a la clase política y económica, me parece que quieren poner en la sartén a, freír cosas porque se les está bien, se le está viendo el pulmero. Y ahora nos han sacado las caretas porque nadie quiere, perder, ni derecha ni izquierda. Nadie quiere perder votos, por, mm, digamos, votos que les, que les apoyen a una postura u otra. y bueno, ya veremos después. Es el 9 de, 9 de marzo, creo que Sí, sí, sí, Después del 9 de marzo va a venir. pues bueno, eh, tienen varias preparadas en la recámara, creo, ¿eh? Sí, sí, a ver quién se quita las caretas más pronto más tarde. Ya, sí, sí, sí. Bueno, a ver, yo pues- espero, yo es lo que he dicho al principio, yo espero que igual o más que la de ayer, el día 14. ¿En qué cae el día 14? Es que no miro Es, eh, a ver, espera, que te lo digo. Cae exactamente en jueves. Es jueves que es por la mañana por la tarde. Claro, es, que, es por la mañana. Este es, ahora lo iba a decir. Aquí en Barcelona es a las 12 de la mañana. es un poco complicado para la gente que sea trabajadora por la mañana. No nada de trabajo normal. Claro, cuando se hacen esas manifestaciones normalmente son para cuando, lo mismo la que son de estudiantes universitarios que lo que es mm. primaria, institutos, digamos, son horarios para, para las para las personas de esos colectivos. Exacto, que están estudiando y claro. Bueno, lo, único que, bueno, como es una convocatoria unitaria que por fin, mira, otros sindicatos que aquí, <laughs> como comisiones UGT, también se han puesto las pilas en este tema y convocan a... es unitario de todos los sindicatos y se convocan tanto a estudiantes como, a, mm. como, a, como a profesores y quizá por eso lo hacen por la mañana, ¿no? Porque... Hombre, se comprende que, tiene que ser un paro en las horas laborales suyas, que es por la mañana normalmente, ¿no? Exactamente. Si no, ese tipo de manifestaciones serían, pues bueno, iría gente, pero no iría, no se puede decir que iría la mayoría. sería un contenido más cívico, más ciudadano, social, si fuera por la tarde, ¿no? Exactamente. Pero bueno, yo, yo espero esto, yo tengo esa esperanza de que tenga un seguimiento tan masivo como, como pudo tener la de ayer, que donido, ¿eh? Ayer hubo bastante gente, pues bueno, a ver si el 14 igual y, más gente aunque que pueda ir. bueno, nos escuchamos y nos vemos por ahí por el mundo, compañero. Claro que sí. Salud, un abrazo. Salud, hasta la próxima, igualmente. anem a aprofitar, anem a aprofitar agraïm per suposar la, trupada, la trucada del company al programa i anem a aprofitar els últims minuts per doncs, llegir aquest comunicat conjunt per la convocatòria de vaga del dia 14 de febrer. El sindicat Justec, eh, la Federació d'Ensenyament de Comissions, eh, la de UGT i la CGT i un altre sindicat que es diu ASPEC SPS, aquest no el conec, però bueno, les sigles són aquestes, convoquen el 14 de febrer de 2008 una jornada de vaga i manifestacions en defensa, sota el lema de, en defensa de l'ensenyament públic i de qualitat, no volem aquesta llei. Mm -hmm. El comunicat diu així, rebutgem el contingut de la proposta de bases per una llei d'educació a Catalunya i fem una crida al professorat i al conjunt de la ciutadania a mobilitzar-se per aconseguir la seva retirada. Primer, per la millora de l'educació pública no passa per una gestió jeràrquica i empresarial de les escoles, ni per la lògica del mercat, sinó per un augment seriós de la inversió que possibiliti abordar tota la problemàtica i les necessitats dels centres i de l'alumnat. Segon, perquè la llei obre noves vies de privatització de l'educació. Promou formes de gestió privada als centres públics que podrien passar directament, directament a mans d'entitats vàries. I tercer, perquè la llei aposta per una desregularització de les condicions laborals del professorat. A través d'aquesta llei, L'administració pretén eludir la seva responsabilitat en la marxa de l'ensenyament públic, tot traspassant-la als propis centres. Per això i aquests motius es convoquen les vagues, les manifestacions pel proper dia 14, normalment pel matí, pels motius que comentàvem amb el, amb el company que ha trucat, i els jocs seran de les manifestacions a Barcelona, a les 12, a la plaça Universitat, a la plaça Sant Jaume, a Girona a les 12 hores a Jaume I, governació fins a la plaça del Lleó. Un moment. tingut una trucadeta. Doncs uh, això, estàvem dient que els jocs i dies de la manifestació seran a Barcelona, a Girona a les 12, també a la plaça Jaume I, i que anirà fins a Governació, fins a la plaça del Lleó, a Lleida. La concentració és de la 1 a les 2 davant del, de l'SSTT, no? Molt bé, no diu... <laughs> No ho explica més, que és l'SSDT. A Tarragona a les 12, a la plaça Imperial Tarraco, i eh, comença la plaça Imperial Tarraco i anirà fins a la Rambla, de la, la delegació d'ensenyament. I a Tortosa la concentració comença a les 12 davant dels serveis territorials. Ara, doncs això, serveis territorials. A Lleida deu ser això també, de concentració a Lleida de una a dues davant dels serveis territorials, que és, deu ser la, la delegació d'ensenyament, no?, d'allà de, de la capital de província. Bueno, doncs Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa, totes aquestes convocatòries comencen a les 12 del matí i a Barcelona, doncs, com és la ràdio, la tenim aquí, la seu la tenim a Barcelona, doncs tornar a dir el dia i l'hora que és la plaça Universitat i el recorregut anirà fins a la plaça Sant Jaume a les 12 del matí. Per suposat, des del programa ens fem solidaritat i ressò amb, amb els professors i estudiants en lluita en contra d'aquesta llei que vol privatitzar l'ensenyament públic i us convoquem a tots i a totes a que aneu aquest pròxim dijous, dia 14 de febrer, a les 12, a la localitat d'on sou i aquí a Barcelona, doncs l'ho dit, a plaça Universitat. Mm -hmm. Doncs bé, hem entrat ja en l'últim minut del programa. Només ens... Bueno, no hem pogut fer l'agenda. A veure si la setmana que ve ens ho, ens ho maneguem millor perquè ens pugui donar temps a, a fer una mica d'actes. Només direm que el divendres 15 de febrer, a, de 7 a 9, hi haurà, organitzat per el Servei Civil Internacional de Catalunya, eh, hi haurà una xerrada, un fòrum, amb el títol Resistències a la globalització, xarxes i fòrums socials, i el lloc tindrà els, a, eh, a la seu de, del Servei Civil Internacional de Catalunya, al carrer Carme 95, Baixos, a Barcelona, és un acte gratuït, i com a ponents tindrà Josep Maria Tentes, professor de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest pròxim divendres 15 de febrer, a les 7 de la tarda al carrer Carme 95 Baixos aquesta xerrada Resistències a la Globalització, xarxes i fòrums socials. Doncs amb aquesta breu agenda que hem pogut fer eh, ens acomiadem fins la setmana que ve on tindrem un altre programa de Onda Libre a Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM, Ràdio Lliure i Autogestionada de Barcelona. Salut a tots i a totes i que tingueu molt bona setmana. I I'm Feeling glad I got sunshine in a bag.